Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý druhý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v 313. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte, premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Nesme chýbať výrok dňa. Novinár Tucker Carlson označil genocídu v Gaze za protikresťanskú, keď vyhlásil toto. Zabiť 10 tisíce detí a ospravedniť to cudzím režimom? To nie je v Biblii. Je to naopak. Dnes to malo byť pôvodne veľmi krátke, ale veď viete, je tu nová agenda, prepad Venezuely a preto začneme pekne po poriadku. V Karakase hlásili v sobotu ráno výbuchy. Maduro vyhlasuje výnimočný stav, Trump ukazuje pravú tvár lúpežného kapitalizmu. Po tlačovke Donalda Trumpa v sobotu podvečer európskeho času som pochopil poprvé, že Maduro bol zajatý. Po druhé, Madurovo zajatie nebolo bez prvkov zrady v jeho vnútornom kruhu vzhľadom na jeho nespolahlivú ochranku v čase zajatia. Po tretie, hlavne som pochopil, že za to, že v USA bola nasadená armáda, aby v mestách robila poriadky, mohol vlastne Maduro, ktorý prostredníctvom svojich kartelov a mafie rozvrátil celú Ameriku, takže dnes už viem, že sa to dá. Po štvrté, Amerika si berie späť svoje ropné vrty. Po piaté, až po tlačovke som pochopil, že dnes si môžete dať kľudne a bez strachu zo zabitia napríklad kávičku vo Washingtone, čo ešte pred takými tromi mesiacmi nebolo možné. Kde o tom u nás písali? Po šieste, myslím si, že po tomto víkende aj Ruská federácia prehodnotí svoj postoj ku Amerike a jej úlohe v mierovom procese na Ukrajine. Ak nie, veľmi zle na to doplatí. Po siedme, Mexiko, Kolumbia aj Brazília by mali mať strach z amerických špeciálnych vojenských operácií. Po 8. Venezuelská armáda uznala Delsi Rodriguezovú za dočasnú prezidentku. Trump sa jej vyhráža. Podľa jeho slov, ak neurobí správne rozhodnutie, bude musieť zaplatiť veľmi vysokú cenu, pravdepodobne vyššiu ako Maduro. Čo v normálnej reči znamená, že by mala držať hubu a krok všakže. Trump nám konečne odhalil neokolonializmus v priamom prenose, alebo čo sa stane, keď veľmoci, ako Spojené štáty americké mali byť, dojde ropa. Zoberie si sám, od štátu, ktorý sa síce môže brániť, ale presila je obrovská. Je dosť možné, že sa nájdu ľudia, ktorí budú prirovnávať útok Amíkov na Venezuelu k útoku Rusov na Ukrajinu. Určite sa nájde pár nevzdelancov a zadubencov, omámených či zhypnotizovaných bruselsko-washingtonskou propagandou lúpeživých vikingov. Sú medzi nami ľudia, ktorí si myslia, že toto, čo žijeme, je Matrix a my ho nevieme nijakovsky ovplyvniť. Ale vieme. Každý jeden, keď sa spočítame, budú nás stovky miliónov. Áno, to najdôležitejšie je propaganda, alebo ako sa zvykne hovoriť po americky PR. Venezuela je nová Kolumbia. Profesionálne PR urobí z dobráka zloducha a zo zloducha Samaritána. Stačí ústami Trumpa povedať, že napríklad Maduro je hlava drogového obchodu na svete a je vymaľované. Milióny rodičov závislých detí si povie, ten Donald, to je dobrá čisko od kosti. On to je, čo chráni naše rodiny. A takto to na tom svete chodí. Nuž, dostávame sa do štádia, keď Amerika a bruselská partia varí už na všetkých platničkách toho svetového sporáka. Otázka je, kedy sa minie plyn, pretože peniaze na mesko v tom guláši sa už minuli, ale dobré PR donúti otrokov, aby si aj svoj pohreb sami zaplatili. Pokiaľ medzi nami budú ľudia s klapkami na očiach, ktorí hovoria, o naštafírovaných palestínskych deťoch v Gaze, pokiaľ politici budú dokolečka verklikovať, že vojenský konflikt na Ukrajine nebol vyprovokovaný a dokiaľ vlastne budú pri moci vydierateľní politici, dovtedy sa svet bude pomaly ale isto rútiť do priepasti seba zničenia. To, čo kedysi robili Angličania, Holandania, Belgičania a dodnes robia Francúzi, vidíme vo Venezuele v priamom prenose. Zaujmite miesta, Konec sveta sa práve začal. Čo bude ďalej? Únos predsedu vlády Kanady, štvrtého najväčšieho majiteľa nálezy z gropy na svete? Asi by sme si fakt mali uvedomiť, že odkedy tu nie je socializmus, otrokár je len jeden. A či sa hádajú demokrati s republikánmi alebo Saska s Smerom, je to furt to isté. Dobré ráno. Poďme ďalej. Ku vážnej zmene došlo v Kieve. Vymenovanie Kirila Budanova za šéfa prezidentskej kancelárie je v istom zmysle ukazovateľom plánov Zelenského ohľadom svojej budúcnosti a bude mať krátkodobé aj dlhodobé dôsledky. Budanov je človek s výraznými politickými ambíciami a v tom sa zásadne líši od Jermaka, ktorý bol so Zelenským jedno telo, jedna duša. A všetky svoje kroky na poste šéfa prezidentskej kancelárie bude Budanov uskutočňovať s cieľom zvýšiť šance na úspech svojho politického projektu. To znamená zvýšiť svoje šance stať sa novým prezidentom Ukrajiny. Vlastne práve kvôli politickým ambíciám ho Zelenský a Jermak chceli prepustiť. Ale to, že ho prezident namiesto toho vymenoval za šéfa svojej kancelárie, svedčí o veľmi veľkej zmene v ukrajinskej politike. Zelenský v podstate dosadil na kľúčovú pozíciu vo svojej vertikále moci človeka, ktorý je pripravený bojovať o post hlavy štátu. Toto je jasná správa, že Zelenský trúbi na odchod. Zaujímavá informácia prichádza z Veľkej Británie a Švajčiarska naraz. Počúvajte. Európska únia uvalila sankcie na dvoch Európanov, nie Rusov, za ich slová a analýzu. Sú to švajčiarsky plukovník vo výslužbe Jacques Baud, bývalý spravodajský dôstojník, veterán NATO a švajčiarsko-kamerunská aktivistka Natalie Jamb. Čo sa stalo? Zmrazené bankové účty, vrátane Švajčiarska mimo EÚ, ktoré vyhovelo? Cestovanie zakázané vo väčšine krajín EÚ, žiaden súd, žiadne verejné poplatky, žiadne súdne pojednávanie, žiadna možnosť brániť sa. Len rozhodnutie Rady EÚ, teda nevoleného orgánu, v rámci sankčného režimu hybridných hrozieb a cudzieho vplyvu. V čom spočíva zločin Žaka Bóda? Desaťročia analýz konfliktov s použitím prevažne západných ukrajinských a amerických zdrojov. Argumentoval, že rozšírenie NATO na východ bolo v Moskve vnímané ako skutočná bezpečnostná hrozba, ktorá prispela k napätiu ktoré vybuchlo v roku 2022. Nikdy nepoužil ruské štátne médiá. Povedal, že ukrajinskí predstavitelia, a to pred rokom 2022, varovali, že tvrdé presadzovanie členstva v NATO je zahrávanie sa s ohňom. EÚ to označila za proruskú propagandu a dezinformáciu, ktorá destabilizuje Úniu. V čom spočíva zločin Natalii Jambovej? dlhoročný kritik francúzského neokoloniálneho vplyvu v Afrike. Panafrický hlas, ktorý vystupuje proti západnej vojenskej prítomnosti a ekonomickej nadvláde v Saheli. EÚ tvrdí, že opakuje ruské príbehy, je prepojená so sieťami blízkými záujmom Moskvy v Afrike a šíri destabilizujúce informácie. Sankcie nazýva rasistickými a koloniálnymi dôkazom toho, že niektoré hlasy nesmú spochybňovať dominantný západný príbeh o Afrike alebo Ukrajine. Väčší obraz, o ktorom ľudia hovoria. Kedy sa z opakovania nepríjemných, ale zdokumentovaných faktov stal cudzí vplyv? Prečo sa nuancy týkajúce sa rozšírenia NATO-ukrajinskej brannej povinnosti alebo historického kontextu zrazu považujú za bezpečnostnú hrozbu. Ako môže Demokratická únia zmraziť majetok a pohyb vlastných občanov bez akéhokoľvek súdneho procesu? Je teraz oficiálna línia taká krehká, že aj analýzy od odborníkov vyškolených západom musia byť umlčané? Nálady v krajine. Strach sa šíri. Analytici váhajú. Novinári autocenzurujú. Obyčajní ľudia sa pýtajú, či retweeting nesprávnej perspektívy môže mať niekedy následky. Medzi tým Brusel neustále rozširuje tento nástroj sankcií, pôvodne zameraný na ruských oligarchov a propagandistov, a teraz zasahuje Európanov, ktorí sa odchyľujú od schváleného narratívu. Predčasom som informoval aj o slovenskom občanovi, ktorého takýmto spôsobom Európa a Európska únia dusila. Bol to Johnny Hambálek. Dvaja veľmi rozdielní ľudia. Jedna správa. Európa si vyberá. Tolerovať tvrdé otázky a nesúhlas alebo požadovať jednotu rozprávania za cenu slobody. Ďalšia téma sa dotýka kalendára a našiel som ju na FBčku Janka Takáča. Rok hada končí 7. februára 2026. Povyzliekal nás z kože do ktorej sme sa už nezmestili, odkryl veci, ktoré sme sa snažili nevidieť, vyčistil nám priestor od ľudí, ktorí tam už dávno nemali čo hľadať a niektorí sú ešte na odchode. Ukázal nám vzťahy, v ktorých sa potláčame len, aby bol kľud. Otvoril nám oči v práci, v ktorej si nás nevážia. Cyklus je na konci. Deviatkový rok skončil. Začína nový cyklus. Jednotka je nový začiatok. Začína rok ohnivého koňa, a to 8. februára 2026. Buď máš na to, aby si mu sedel na chrbte a cválal s ním, alebo ťa povlečie za sebou. Buď slobodný ako vietor, silný ako oheň, pokojný ako zem a prispôsobivý ako voda. Nevracaj sa späť k tomu, čo by sa malo alebo čo chcú iní. Začni robiť veci, ktoré ti prinášajú radosť a potešenie. Našiel som na internete. Elon Musk údajne tvrdo kritizuje Zelenského, keď hovorí toto. Vy máte luxusné večere, zatiaľ čo vaši muži umierajú v zákopoch. Vy máte zlaté záchody, zatiaľ čo vaši ľudia nemajú žiadnu budúcnosť. Mali ste ľudí chrániť a nie ich vohnať do vojny. Ďalšia téma je vlastne o tom, kto nám vládne a ako. Našiel som na internete. A tretia možnosť? Uvedomiť si, že ľavica alebo pravica pracuje pre toho istého zemepána. Myslíte, že všelijakí baróni, markízy zmizli zo sveta? Nie. Združujú sa vo všelijakých sektách, nadnárodných, parazitujúcich spolkoch za pomyselnou oponou a bedači podhodili demokratické divadielko menom politika, na ktorej sa ale ľudia nedokážu spojiť, jedine tak rozhádať. A tak sa bedač nikdy nepostaví na odpor pravej príčine svojej biedy, teda zeme pánovi, pretože sa háda medzi sebou o nepodstatnej ľavici, pravici a takto nikdy nenaberie silu k začatiu nejakej zmeny. Ak sa vám zdá, že nech voľby vyhrá ktokoľvek, tak výsledok je stále ten istý. Tak je to práve preto, že spoza tej opony diktuje zemepán víťazovi volie, že čo má robiť, ako a tak ďalej. Výťaz dostáva príkazy z hora. Ak by ich politik neplnil, bude vymenený politik je vlastne taký plot medzi zemepánom a bedačou. Ak by sa bedač už fakt nasrdila, tak oskalpuje politikov, ale zemepán by ostal opäť bez povšimnutia, poškvrnenia, pretože o jeho existencii bedač ani nevie. A počase ten zemepán dodá nové mená do politiky, aby si bedač mylne myslela, že s novými menami prichádza zmena. Tá ale príde až vtedy, ak si tá bedač uvedomí, že tí politici sú tam dosadení zemepánom a tak sa nejaká zmena neudeje, jedine vôľa zemepána. Je to cyklické divadlo. Pred voľbami strany súťažia medzi sebou, to hej, ale nie preto, aby pracovali pre bedač, ale preto, aby boli bližšie pri korite a výhodách, ktoré im poskytne zemepán výmenou za plnenie zemepánových plánov. PS je snáď trochu iný prípad. Tá nemá ani tak záujem o extra priblíženie sa koritu a šanci sa nabaliť, ako plniť pokyny nadnárodných siekt k rozvracaniu Slovenska. Téma je bohatá. Toto som našiel na iné noviny. A je tu výkrik z internetu. 13 svetových laboratórií zistilo to isté ako Peková, len Sauka zistila niečo iné. Zatiaľ je to vedci versus šarlatáni zo Sauky, 14.1. Ja dám ešte jeden taký môj výkrik, že možno, že otázku. Je Maduro novodobý Janošík? Za mňa na dnes všetko. Lúči sa na Monika. Do počutia v stredu.